Selamun Aleyküm. Aleyküm selam rahmetullah. Abuzarka değil mi amcam? Evet evet. Ha, kardeş Azerbaycan'dan mı rahat eləyirəm ey səni? Evet buyur inşallah. Ha, kardeş bu bir söz demək istəyirdim. Bu bir soruşmak istəyirdim. Daha doğrusu aydınlaştırmak istəyirdim. Bu bizim Azərbaycandakı medine tələbələri zahir əməlləri imanın kamilliyindən görür. Bu evet. e, zahir əməlləri imanın kamilliyindən görmək siz murcə görürsüz yoksa necə bu? Bu fikir. Yox Yok yok. Normaldir yani. Neden? Kardeşler fasıl. Kardeşler bunlar bu türlü meseleler. Bundan dolayı bu adama öbürsünü şey diyemezsin. Kardeşler faziletli insanlardır, ehli sünnettir. Bu türlü şeyler ee, basit değil yani. İşte e, zahir amel imanın kemalinden görmüş mürşittir. Bu türlü sözler caiz değil. Böyle bir şey Sizin adınızdan kardeş, e, Azerbaycan'da biraz fitne çıkır. Bak Benim adımı falan bırak. Sen bana şimdi hüküm söyledin ya. Ben sana cevabını verdim A tamam Allah razı olsun. Yok bizde değiller ki Abu Zerka kardeş zahiren meller imanın kamilliğinden görenli murce görür de yani böyle değil. Yok yok öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hmm, Allah razı olsun kardeş. Ya, zahir ameller dinin olmazsa olmazıdır. Tamam biz yani e, e bazı mücmerliklerle amel etmiş olabilir vesaire. Bundan dolayı tıpadan murce diyemez. Tamam oldu. Allah razı olsun kardeş. Ben şimdi bunu qardaşlarla paylaşa mi? Sizin bu e, sözünüzü. Necə? Kayıt mı ettin bunu? Evet, evet. E, olar mı? Halallık verirsen mi? Tamam, tamam. Halallık tamam. verirsen mi kardeş? Veriyorum, veriyorum, Yani vermesen problem yoktu kardeş. Biz selefi yani... Helallik veriyorum ama sen tutup e, bunu benden istediğini yani benim helallik verdiğimi falan söylemene gerek yok. Tutup dağıtabilirsin yani. Ha, Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve